Die handelingen van die apostels. Handelingen hoofdstuk 1. Mijn eerste boek, Theophilus, het ek geschreven over alles wat Jezus gedoen en geleerd het, van die begin af tot op die dag van zijn hemelvaart. Voordat hij in die hemel opgenomen is, het hij die die heilige geest bevelen gegeven aan die mannen, wat hij als apostels uitgekies het. Na sy dood het hy aan hulle met baie onbetwisbare wyse ook getoon dat hy lewe. In die loop van 40 dae het hy by verskeie geleenthede aan hulle verskyn en met hulle oor die dinge van die koninkryk van God gepraat. Terwyl hy 'n keer saam met hulle aan tafel was, het hy hulle beveel: Moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het soos julle van my gehoor het. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Toe hulle 'n keer weer bymekaar was, het hulle vir Jesus gevra: "Here, is dit nou die tyd dat U die koninkryk vir Israel weer gaan oprig?" Hy het hulle geantwoord: Dit is nie vir julle om die tyd en omstandigheid te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien en 'n wolk het hom weggeneem sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Terwyl hy weggaan en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik twee mans in wit klere by hulle gestaan. Die sê toe vir hulle: "Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het." Daarna het hulle na Jeruselem toe teruggegaan van die berg af. Dit is die Olyfberg vlak by die stad, 'n sabbatsreis ver. In die stad aangekom, is hulle na die bo-vertrek toe waar hulle gewoonlik vertoef het. Dit was Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Thomas, Bartolomeus en Matteus, Jakobus seun van Alfeus, Simon die Seloot en Judas seun van Jakobus laat almal eensgesind volhard in die gebed saam met 'n aantal vroue onder wie ook Maria die moeder van Jesus. Sy broers was ook by. In daardie tyd was daar 'n byeenkoms van die sowat 120 gelowiges. Petrus het die leiding geneem en gesê: "Broers, die skrifwoord wat die Heilige Gees tevore by monde van Dawid oor Judas uitgespreek het, moes vervul word." Hy is as een van ons gereken en is ook gekies om 'n aandeel in ons werk te hê. Maar hy het die guns geword van die wat vir Jesus gevange geneem het. Met die geld wat Judas vir sy misdaad gekry het, het hy 'n stuk grond gekoop. Daar het hy vooroor geval en oopgebars en al sy ingewande het uitgepeel. Dit het bekend geword onder al die inwoners van Jerusalem. Daarom word die plek in hulle taal Akeldama genoem. Dit beteken bloedgrond. In die boek van die Psalm staan daar: Laat sy woonplek leeg word. Laat niemand daarin woon nie. En laat 'n ander sy amp oorneem. Daar moet dus nog 'n getuie van Jesus se opstanding by ons gevoeg word. Dit moet een van die manne wees wat saam met ons rondgegaan het die hele tyd toe die Here Jesus in die openbaar opgetree het. Vandat hy deur Johannes gedoop is totdat hy van ons af in die hemel opgeneem is. Hulle stel toe twee voor: Josef wat ook Barsabbas of Justus genoem word en Matteas en die gelowiges het gebid. Here, U wat die harte van almal ken, wys die een aan wat U uit hierdie twee verkies het om as apostel te dien in die plek wat Judas leeggelaat het toe hy gegaan het na waar hy hoort. Hulle het geloot en die loting het vir Matthias aangewys. So is hy gekies as die 12de apostel.